Evet, merhaba. Merhaba. Gü güvenin merhabasını bekliyoruz fakat bir ses çıkmadı çıkar. Beklerken biz açışımızı yapalım o zaman programın. E, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla Yarım Yüzyıl programının ikinci baskısında Sireder'le beraberiz. Tekrar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Evet geçen hafta biraz ne diyelim ola, olağan dışı, olağanüstü şartlar altında ve moral durumuyla başladığımız... Veya gayet olağan da diyebiliriz aslında. Galiba evet. Ee, programımızın ikinci haftasındayız. Geçen hafta biraz daha <clears throat> günün anlam ve önemine dair şekilde geçti. Ee, bu hafta biraz daha artık programımızı reyne otur, oturtmayı umuyoruz. Ee, ama yine de söylemeden geçemeyeyim. Bir haftadır ben şahsen bu Elizabeth Kübler-Ross ve David Kessler'ın e, harika bir şeysi vardır e, üzüntünün ya da kederin beş aşaması diye bir çalışması e, inkar, kızgınlık, pazarlık, depresyon ve kabullenme. E, sevgili dinleyicilerim siz bu beşin kaçıncısındasınız bilmiyorum. Ben ben kendi adıma bir hayli ilerledim listede. Öyle ben denial'dayım daha henüz inkar aşamasındayım. Abi ne, ne, ne mutlu sana mı diyeyim bilmiyorum. Ben kabule yakın bir <laughs> noktaya vardım bir hafta içinde. Ee, ben de bağlandım bu arada. Merhabalar. Merhaba tekrar. Ee, biraz teknik bir sorun yaşadık. Ee, özür dileriz. Peki o beş aşamayı bırakalım ve Dylan'a e, <laughs> gelelim. Buyur. Peki ben Kısaca böyle e, bir özet yapayım o zaman. E, geçen hafta ilk programda e, işte böyle ortaya karışık bir şekilde bu programa giriş yapmış olduk. Dylan'ın sunabileceğimiz materyali sahiden çok. Yani Mahir 2078'e kadar 79. program yapacak. 79 pardon. Dolayısıyla öyle 2023-2075 falan biz bunları aşıp gideceğiz. Ee, daha geniş bir vizyonumuz olduğu e, çok belli. Ee, fakat şöyle düşündük. Ee, şimdi e, kronolojik bir sırayla aslında gitmek istiyoruz ve e, Dylan'ın bütün albümlerinden bahsetmek istiyoruz. Belki her albümdeki her parçayı tek tek çalamayacağız ama her albümden en azından... E, bir parça, e, birkaç parça çalmak, bazı albümleri bütünüyle çalmak e, ve e, Dylan'ın bu yarım yüzyılı aşan müzik serüvenini başından sonuna kadar takip etmek gibi bir istek, belki iddialı bir istek e, duymaktayız. Böyle yapacağız. Fakat e, Dylan öyle e, başka yerlerden e, zigzaglar çizerek e, öyle bambaşka bir yerlere kadar gelmiş vaziyette ki bu 50 53-54 sene içinde neredeyse bizim başlangıç noktamızla son noktamız arasında aylar yani duruma göre belki yıllar filan bile olabilir. o yüzden e, ilk birkaç programda bugünden başlayarak e, Bob Dylan'ın edindiği personalara e, kısaca temas ederek e, durumu 2015 senesine kadar, günümüze kadar getirmek istiyoruz. Böylece herkes e, Dylan'ın hangi aşamalardan geçtiği, kendisini ne tür kılıklara soktuğu, müziğini ne şekilde e, evrilttiği konusunda bir fikir sahibi olabilir diye düşündük kısa kısa e, özetlerle belki yani manşetlere bakarak e, 2015'e kadar işte ilk 3 programda falan gelmeye çalışacağız. E, daha sonra geri döneceğiz ve e, kronolojik bir sırayla detaylı bir şekilde e, programı e, başa sarmış olacağız. E, geçen hafta 1960'lardan e, bir hayli bahsetmiştik. E, Dylan'ın belki en e, kuvvetli personellerinden bir tanesi de ilk müzik e, dünyasına girdikten sonra e, tezahür eden e, Ozan ya da Truvador e, kimliği. E, geçen hafta bahsetmiştik. ilk albümü 1962'de Bob Dylan e, isimli bir albüm. E, bunu 1963'te The Free Wheelin' Bob Dylan ve 1964'te The Times They Are Changin' e, albümleri izliyor. Ee, belki işte bu ilk albümü bir giriş olarak gözük görülebilir. E, ee, 63 ve 64'teki ikinci ve üçüncü albümleri de bu Ozan kimliğinin belki zirve yaptığı, kendini bulduğu, e, olgunlaştığı albümler. E, ee, 1964'te Dylan e, Another Side of Bob Dylan diye e, bir belki geçiş albümü gibi görülebilecek bir albüm çıkartıyor. Bob Dylan'ın başka bir yanı da var e, gibi bir mesaj içeriyor belki denilebilir ve 1965'te yani müzik dünyasına girdikten e, yaklaşık 4 sene sonra pek çok insanın e, kahramanı olduktan sonra e, başka yönlerini ortaya çıkarmaya karar vererek bambaşka bir personaya görünüyor. 1965'teki 5. albümü Bring It, Bringing It All Back Home e, elektrikli e, müzik aletlerinin kullanıldığı başka bir sound içeren bir albüm. E, oraya kadar gelmeden e, belki bu en önemli personalarından olan Ozan personasını bugün işleyelim ve çeşitli örnekler verelim diye düşündük. E, eğer e, doğru bir özet olduğunu düşünüyorsunuz inşallah arkadaşlar. Bence son derece açık ve doğru bir e, özetti. E, aslında belki daha fazla sözü uzatmayıp bir parça e, girip daha sonra devam edebiliriz. Ne çalacağız tamam. şimdi listemizde? İlk parçamız e, yine Bob Dylan'ın kendi ismini taşıyan albümünden e, Song to Woody ismini taşıyor. Yani e, Woody'ye şarkı, türkü veya e, bu parça tabii isminden de anlaşılacağı gibi e, meşhur e, folk şarkıcısı, Amerikan folk şarkıcısı Woody Guthrie'ye yazılmış bir parça. Ama aslında e, Bob Dylan'ın kendi e, temsil ettiği mirasa bir mesaj e, gibi yazılmış. Başka isimler de geçiyor parçanın içinde. Ve o dönemde o gördüğü ve kendi algıladığı şekliyle o folk şarkıcısı veya ozan kimliğinin içine girme çabası olarak belki parçayı biraz yorumlamak mümkün. Daha fazla konuşma belki fırsatı buluruz zamanımız kalırsa ama şimdi parçaya bir kulak verelim. Müzik I'm out here a thousand miles from my home. Walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things. Here, paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song about a funny old world that's a coming along. Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's a dying and it's hardly been born. Hey, Woody Guthrie, but I know that you know all the things that I'm a saying and a many times more. I'm a singing you this song, but I can't sing enough. Cause there's not many men who've done the things that you've done. Here's to Cisco and Sunny and the Lead Belly too. And to all the good people that traveled with you. Here's to the hearts and the hands of the men that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday. The very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too. Evet, e, Açık Radyo 94.9'da zamanlar değişirken Bob Dylan parçalarıyla 50 yıl e, devam ediyor. Dinlediğimiz parça, kulak verdiğimiz parça Song to Woody ismini taşıyordu. Bob Dylan'ın kendi ismini taşıyan ilk albümünden 5000 satan ve çıktığında epey başarısız kabul edilen haliyle e, ilk albümünden. E, parça tabii e, Bob Dylan'ın ilk döneminde bazıları söyleyecektir. Sonraki dönemlerinde de belki, belki olduğu gibi e, folk şarkısında veya folk e, geleneğinde epey kullanılan e, bazı öğeler içeriyor. Bunlardan bir tanesi e, melodi veya söz ödünç alma konusunda herhangi bir e, beis görülmemesi. Bu parçanın e, kendisi de zaten e, Woody Guthrie'nin e, ismende e, atıf yaptığı Woody Guthrie'nin e, 1913 e, katliamı 1913 Massacre e, isimli e, şarkısının melodisini büyük ölçüde e, almış bir parçaydı. E, ve zaten de aslında o melodi üzerinden yine Budigatri'ye bir e, türkü gibi gitmesi epey anlamdı. Ee, evet, e, Bob Dylan 1961 yılında ilk defa Minnesota'dan çıkıp New York'a geldiği zaman e, henüz işte üniversitenin ilk yılında terk etmiş bir e, şey teenager, daha çok çok genç. E, önünde belirsiz bir gelecek var ama e, o, o genç yaşına karşın e, arkasında e, görüyoruz ki çok ciddi şekilde e, folk blues e, Amerika'nın müzikal mirasını çok iyi çalışmış bir kişi. De, yani e, 19-20 yaşında geliyor ama o yaşta bile çok dersine iyi çalışmış bir şekilde geliyor zaten New York'a geldiği zaman da 61 yılında çok da fazla şimdi ne yapayım bir e, belirli bir gündemi yok önünde. Tek aklındaki en somut iş e, Woody Guthrie'yi hastanede ziyaret edeyim. Çünkü 3000 civarında şarkı yazmış dev bir e, isim olan Amerikan folk müziğinin dev ismi olan Woody Guthrie e, o sırada e, Huntington hastalığı yüzünden hastanede e, aslında kendisine de başta işte alkolizm midir, şizofreni midir tanı konulamıyor ama 1952 yılında en sonunda bu Huntington hastalığıdır diye teşhis konuluyor. E, düşünün ki aradan 8-9 yıl geçmiş, sağlığı gitgide bozulan bir Woody Guthrie, e, Bob Dylan'ın da kendisini sıkça ziyaret ettiğini o yıllarda biliyoruz. Evet, Woody Guthrie, Bob Dylan'ın müzikal kahramanı. E, biz önceki seneler yaptığımız e, Leonard Cohen programında Leonard Cohen e, Kanada'dan çıkıp Amerika'ya müzik kariyerini sürdürmek için gelirken ben Kanada'nın Bob Dylan'ı olmak istiyorum demişti diye değinmiştik. E, Bob Dylan ise e, 1959'da e, Robert Zimmerman olarak e, kaydolduğu Minnesota Üniversitesi'nden 1960'da e, eğitimini e, tamamlayarak birinci yıl sonunda ayrılıp e, Altun dediği gibi New York'a 1961 senesinin başında geldi gelirken e, Woody Guthrie kendi idolü olarak e, görüyor e, Woody Guthrie'nin şarkıları e, gerçek Amerikan ruhunun sesidir e, diyor. Bunu kendi hayatını anlattı. Chronicles e, şimdi kitapta yazıyor Bob Dylan. Birinci e, cildi çıkmış e, kalınını henüz çıkarmamış olduğu kendi biyografisi ve ben Woody Guthrie'nin en iyi öğrencisi olmak için New York'a doğru yola çıktım e, diye e, Guthrie'ye saygısını, sevgisini de belirtmeyi ihmal etmiyor. Evet o Minnesota'da, e, Minneapolis'te geçirdiği yıllar tabii çok önemli. Daha doğrusu bir buçuk yıl kadar sanıyorum bir zaman geçirdiği çok önemli. Çünkü o folk blues külliyatına e, orada hakim oluyor. Öncesinde e, rock and roll geleneğinden geldiğini daha çok biliyoruz veya country e, geleneğinden geldiğini biliyoruz radyoda dinledikleri bakımından. Ama o dönemde inanılmaz e, kendisini onun içinde artık e, nasıl diyelim e, belki e, kafasının tepesine kadar o e, külliyatın içine e, sokmuş durumda. Ve e, New York'a geldiğinde de e, o hakimiyeti dikkat çekiyor. İnternetin olmadığı, bilgiye erişimin bugünkü kadar kolay olmadığı bir dönemde e, son derece e, obskür yani işte... E, kü- küçük kaybolmuş bir kaybolmuş. kasabadan <laughs> çıkıp Evet e, ve e, yine kaybolmuş e, belki kültürlere veya kenarda köşede kalmış e, şeylere ilişkin inanılmaz bir bilgiyle ve yüklü geliyor ve o etkiliyor aslında biraz da insanları. Bu Bob Dylan'ın e, kendi isim taşıyan albümündeki de aslında e, yarı kendi yazdığı iki parçadan bir tanesi. Melodi dediğimiz gibi e, Woody Guthrie'nin 1913 katliam isimli parçasından alıntı. Evet ne yapalım şimdi bir sonraki parçayı dinleyelim mi? Ee, dinleyelim. Evet Güven. E, dinleyelim. Ben de onu söyleyecektim. E, Bob Dylan'ın ilk albümü kendi adını taşıyan Bob Dylan albümünden yine e, kendi e, bestesi olan e, şarkıyı dinleyelim o halde. E, Talking New York. Müzik remember night of the Wild West, leaving the towns I loved the best. Thought I seen some ups and downs till I come into New York town. People going down to the ground, buildings going up to the sky. Wintertime in New York town, the wind blowing the snow around. Walk around with nowhere to go, you somebody can freeze right to the bone. I froze right to the bone. New York Times said it was the coldest winter in 17 years. I didn't feel so cold then. I swung on to my old guitar, grabbed hold of a subway car. After rocking, reeling, rolling ride, I landed up on the downtown side. Greenwich Village. I walked down there and ended up in one of them coffee houses on the block. I'd get on the stage, sing and play, man, I say, come back some other day. You sound like a hillbilly. We want folk singers here. got a harmonica job begun to play, blowing my lungs out for a dollar a day. I blow it inside out and upside down. The man there said he loved my sound. He's raving about he loved my sound. Dollar a day's worth. After weeks and weeks of hanging around, I finally got a job in New York town. In a bigger place, bigger money too. Even joined a union and paid my dues. Now, a very great man once said that some people rob you with a fountain pen. It don't take too long to find out just what he was talking about. A lot of people don't have much food on their table, but they got a lot of forks and knives, and they got to cut something. So one morning when the sun was warm, I rambled out of New York town. Pulled my cap down over my eyes and headed out for the western skies. So long, New York. Howdy, East Orange. Ee, Bob Dylan'ın 1962 yılında yayınlanmış olan ilk albümü olan Bob Dylan'dan e, ikinci parçayı dinledik. Talk New York. E, parça kısmen e, Bob Dylan'ın New York'taki ilk intibalarını anlatıyor. E, ama yine e, kısmen de bir Woody Guthrie bağlantısı var parçada. Var tabii. Ee, bir kere tarz olarak bu Ducati tarzına epey yakın e, bir parça. İşte e, aslında müzikli hikaye gibi. E, topical song veya konulu parça dedikleri cinsten. Ya, ya da Talking Blues. Aynen. Talking Blues zaten Talking New York parçanın adı da. Ee, sözleri arasında da Woody Guthrie'nin meşhur kayıtlarından bir tanesi Pretty Boy Floyd ee, parçasının sözlerine e, referans var, atıf var aslında. Aslında o parçayı da çalmak isterdik. Pretty Boy Floyd'u çalmak isterdik ama 6 dakika bizim de playlistimiz zaten epey dolu. Bu arada Güven abi sana da bir anons etmiş olalım. Biz kendi aramızda konuşurken ufak bir akışta değişiklik yaptık. Çok bahsettik Woody Guthrie'den dedik. Ee, en azından bir Guthrie parçası çalsak senin için de uygun mudur? Ee, tabii eylettiniz. Ee, gayet uygun. O zaman 1913 e, veya 1913 Massacre, 1913 katliamı. Ee, Woody Guthrie'den dinleyelim. Take a trip with me in 1913 to Calumet, Michigan, in the copper country. I'll take you to a place called Italian Hall, and the miners are having their big Christmas ball. I'll take you in a door and up a high stairs. Singing and dancing is heard everywhere. I'll let you shake hands with the people you see and watch the kids dance round the big Christmas tree. You ask about work and you ask about pay. They'll tell you they make less than a dollar a day working their copper claim, risking their lives. So it's fun to spend Christmas with children and wives. There's talking and laughing and songs in the air, and the spirit of Christmas is there everywhere. Before you know it, you're friends with us all, and you're dancing Well, a little girl sits down by the Christmas tree lights to play the piano, so you gotta keep quiet. Hear all this fun, you would not realize that the copper ball thug men are milling outside. The copper ball thugs stuck their heads in the door. One of them yelled and he screamed, There's a fire. A lady she hollered, there's no such a thing. Keep on with your party, there's no such a thing. A few people rushed and it's only a few. It's just the thugs and the scabs fooling you. A man grabbed his daughter and he carried her down, but the thugs held the door and he could not get out and then others followed a hundred or more. But most everybody remained on the floor. The gun thugs, they laughed at their murderous joke while the children were smothered on the stairs by the door. Such a terrible sight I never did see. We carried our children back up to their tree. The scabs outside still laughed at their spree and the children that died there was 73. The piano played a slow funeral tune, and the town is lit up by a cold Christmas moon. The parents they cried and the miners they moaned. See what your greed for money has done. Woody Guthrie'den dinledik. E, ee, 1913 Massacre. E, dinleyicilerimizin dikkatli kulakları eminim ki fark etmiştir benzerliği. E, bir önce çaldığımız Song to Woody'nin e, müziği neredeyse e, birebir bu parçadan alınmış. E, bir yanıyla Bob Dylan'ın e, bu tip ödünç almalarda fazla rahat davrandığı konuşulur. Ee, bir yanıyla da ama bu, bu, bu folk blues geleneğinde çok da yapılan bir iş. Yani bu, Bob Dylan'ın ilk defa çıkarttığı bir şeyde uygulamada değil aslında onda. 60'lar aslında bu geleneğin sona ermeye başladığı şey e, dönem. E, bu iyice pop müzik piyasasının büyümesi, e, fikri mülkiyet haklarının <laughs> sen daha iyi bilirsin abi işte e, iyice e, öne çıkmaya başlaması e, belki biraz örtüşen şeyler. E, ondan dolayı e, artık eskisi kadar e, normal karşılanmıyor e, o melodileri alması falan ama e, bugün mesela işte sen de az önce bu parçaya girmeden önce Woody Guthie'den bahsederken 3000 parça besteledi dedin. Hı hı. Hani kaç tanesi orijinal beste çok cevap vermesi kolay değil çünkü e, aslında Hı -hı. kayıt edenin oluyor beste bir anlamda 20. E, yüzyılın ortalarına gelindiğinde. E, sonrasında artık bugünümüzde tabii çok farklı bir yerdeyiz. Dolayısıyla Bob Dylan bir anlamda başka bir döneminde insanı. Evet ve 1962 ile 1963 arasındaki yaklaşık bir sene içinde öyle inanılmaz bir transformasyon oluyor ki aslında ee, Bob Dylan daha ziyade e, kimseden bir şeyler tek ödünç almak zorunda e, kalmayan ya da bir geleneğin e, sürdürücüsü olmak yerine kendi sesini bulmuş bir ozan e, kimliğine bürünü veriyor. 1962'de bu ilk albümü çıktığı zaman Bob Dylan Amerika'nın bağrından kopmuş gelmiş bir köylü çocuğu görünümünde e, kılığı kıyafetiyle de saç kesimiyle de işte söylediği şarkıların belki tarzıyla filan da e, e ikinci albüm e, yaklaşık bir sene sonra The Free Women e, Bob Dylan ortaya çıktığı zaman ise e, Bob Dylan'ın görüntüsü de değişmiş. E, güneş görüntüleri değişik bir saç kesimi e, e, ile görüyoruz kendisini. Zaten o senenin sonunda ilk kez bir e, yurt dışı, Amerika dışı turnesine gidiyor Londra'ya. E, hayatının önemli belki noktalarından bir tanesi Joan Baez'le arkadaşlığı daha sonra sevgili olması. Bu konulara e, tekrardan en başa döndüğümüz zaman daha hakkını vererek detayıyla değinmek isteriz. Çünkü aslında orada bir sürü ilginç hikaye var. E, hem e, Bob Dylan'ın personasının ne şekilde e, ortaya çıktığı konusunda ipucu veren hem nasıl bir kişi olduğu hakkında da aslında belki ipucu veren şeyler. E, fakat bu geleneksel şarkılar, türküler söylediği albümden yaklaşık bir sene sonra çıkarttığı ikinci albümde sahiden bir anda unutulmaz klasikler söylemekte olan bir ozan, bir protest şarkıcısı e, Amerika e, yurttaşlık hakları hareketinin e, en önde gelen seslerinden biri haline geliyor. Sahiden de bu albümde Blowing in the Wind'den Masters of War'a kadar e, Hard Rain's Gonna Fall, Don't Think Twice It's Alright gibi hala çalınmakta olan e, birbirinden güzel şarkılar var. Şimdi yer vermek istediğimiz e, parça e, The Free Willin' Bob Dylan ikinci albümün e, üçüncü şarkısı olan e, Masters of War e, çok kuvvetli bir şarkı. E, diyor ki Dylan e, gelin hepiniz e, bütün savaş ustaları e, ölümcül e, uçakları e, yapanlar, e, bütün silahları imal edenler, bütün bombalarınızla e, ardında saklandığınız duvarlarınızla, e, çalışma masalarınızla e, bilmenizi isterim ki ben sizin gerçek yüzünüzü bütün bu maskeleriniz arkasından görebiliyorum. E, ve şarkının sonunda da e, siz ölene kadar başınızdan ayrılmayacağım e, diyerek e, bitiriyor. E, bu Masters of War'u e, 1963'ten itibaren e, o kadar çok kişi söylemiş ki bir listesini yapsak e, herhalde birkaç düzine e, müzisyen çıkar. İçlerinde çok tanınmış e, Judy Collins'den e, Pete Dicker'a, Odetta'ya, Jose Feliciano'ya, e, Cher'e, e, daha yakın zamanlarda Pearl Jam'e, e, hatta e, caz gitaristi Bill Frisell'e kadar filan birbirinden ilginç insanlar var geri dönüp kronolojik sırayla daha yavaş yavaş gitmeye başladığımız dönemlerde belki bir iki tane cover'ını da çalarız. Fakat e, şimdi isterseniz e, Bob Dylan'ın sesinden The Free Freewheeling Bob Dylan e, albümünün üçüncü şarkısı Masters of War dinleyelim. Come your masters of war You that build the big guns Yeah, that built the death planes. Yeah, that built all the bombs. Yeah, that hide behind walls. Yeah, that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but built to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly like Judas of old. You lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire. And then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world for threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know? To talk out of turn you might say that I'm young. You might say I'm unlearned. But there's one thing I know. I'm younger than you. That even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll. All the money you made will never buy back your soul and I hope that you die. And your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon. I watch while you're lowered down to your deathbed. And I'll stand over your grave till I'm sure that you're dead. Evet, e, Masters of War, The Free Willin' Bob Dylan. Bob Dylan'ın ikinci albümü aslında ismini yaptığı albüm diyebiliriz. E, onun üçüncü parçasıydı ve e, zamanın ruhu, Zeitgeist'ı epey iyi e, yakalamış bir parçaydı. Tabii şunu söyleyeyim, hani Dylan söz konusu olduğunda özellikle ilk dönemlerde e, melodileri alma konusunda kesinlikle herhangi bir çekincesi yok. Daha önce de söylediğimiz gibi bu parçanın da melodisi büyük ölçüde zaten e, çok komplike bir melodisi yoktu açıkçası. Onu da söylemek lazım. Sözlerde evet. ağırlık. E, ama melodide bir e, geleneksel İngiliz folk şarkısı sanıyorum değil mi? Evet, e, tarihçesi daha orta çağa kadar gide şey yapılabilen, e, izlenebilen bir parça. Evet ee, Amerika'da özellikle Appalachian dağlarının çevresindeki insanlar tarafından bir e, folk parçası olarak çalınıyor, söyleniyor. Ee, Bob Dylan'ın gerçi bu ikinci albümden ama yine ilk üç albümlük folk dönemi diyelim. Ee, bu dönem için önemli olan unsurlardan bir tanesi de Bob Dylan'ın dersinin ne kadar iyi çalışmış olduğu hep dönüp söylüyoruz. Bu da öyle e, yani ner, nereden nasıl rastladı buldu dağarcığına aldı bilinmez ama e, bir, bir bakıma da takdir edilecek bir şey tabii. Epey e, zaman içinde de bu konuda bayağı gelişme gösteriyor. E, melodi olmazsa sözler bir yerlerden her zaman alacak bir şeyler buluyor. Onlara e, yeri geldiğinde sık sık değineceğiz. Yön abi hattasın değil mi sen hala? E, ben hattayım. Evet bu arada aslında radyolarını yeni açmış olabilen, olabilecekler için hatırlatalım. Zamanlar Değişirken programındasınız. E, Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl e, Açık Radyo'da yeni başlamış bir program. Geçen hafta ilk programımızı yaptık. Bu ikincisi adından da anlaşılacağı üzere Bob Dylan'ın 50-55 yıllık müzik serüvenini izlemeye çalışacağız bu program boyunca e, açık radyo dinleyicilerinin çok iyi tanıdığı seslerden Mahir Ilgaz, e, kardeşim Altu Güzeldere ve ben Güven Güzeldere İstanbul'dan ve Cambridge Amerika Birleşik Devletleri'nden eş zamanlı olarak e, canlı yayında huzurunuzdayız. Evet e, programda devam ediyor. Yarıyı geçtik. Nasıl geçtiğini biz de anlamadık onu da söyleyelim. Evet saatlerimiz 10.38'i gösteriyor. Ee, canlı yayındayız şu anda. 9.38 ee, galiba Altun. Sen saatini geri almayı unutmuşsun. 9.38 <laughs> evet. Ben saatimi geri aldım fakat radyonun saati 10.38 Stüdyodaki saat radyo, harika hakikaten. <laughs> ee, e, ee Her zaman baktığımız saat evet. Yarın Açık Gazete'yi dinleyecekler. Sürprizlere hazır olsun diyelim e, stüdyo evet. saati düzeltilsin. Peki e, şimdi e, bu e, programda ne yaptığımızdan kısaca bahsedelim. Bob Dylan'ın personaları değişik değişik tarihsel dönemlere denk gelen ve işte takındığı e, bir aktör gibi aslında üstüne giydiği farklı kimliklerden biraz bahsediyoruz. İlk üç program böyle özet şeklinde gidiyoruz. E, radyolarını yeni açmışlar için tekrar edelim. E, bu çerçevede ilk personası Ozan veya Trubadur personası üzerine yoğunlaşıyoruz. Bunun da üç albüme böldük. E, bu albümlerden ikincisi Free Willing Bob Dylan'dan bir parça çaldık. Daha sonra bu albümlerin hepsine daha detaylı döneceğiz. Öncülleriyle beraber ve ardıllarıyla beraber. Ama e, şimdi bu albümden olmasa da aynı dönemden e, Free Willing Bob Dylan albümünün çıkmasından yaklaşık bir buçuk ay önce ilk defa e, bir konserde Bob Dylan'ın icra ettiği şiir, düz yazı, proz e, kırması bir e, performans var. Ee, Güven abi sen de aslında bir önceki parçadan önce e, bu konuya değinmiştin. Bu Free Will'in Bob Dylan albüm, albümüyle Bob Dylan'ın aslında kendi sesini bulmaya başladığından bahsetmiştim. Şimdi gireceğimiz evet. bu kayıt da aslında biraz buna referans veriyor değil mi? Evet, evet. E, tamamıyla öyle. Aslında istersen hemen e, dinleyelim sonra biraz daha üstünde konuşuruz. E, Last Thoughts on Woody Guthrie. Woody Guthrie üstüne e, son düşünceler. there's this book coming out, and they asked me to write uh, something about Woody, uh, sort of like, what does Woody Guthrie mean to you in 25 words? And, uh, and I couldn't do it. I wrote out five pages, and uh, I have it here. It's a, uh, I have it here by accident, actually. <laughs> but but I, I'd, I'd like to say this out loud. So uh, if you can sort of roll along with this thing here. This is called Last Thoughts on Woody Guthrie. Um, when your head gets twisted and your mind grows numb, when you think you're too old, too young, too smart, or too dumb, when you're lagging behind and losing your pace in a slow motion crawl or life's busy race, no matter what you're doing, if you start giving up, if the wine don't come to the top of your cup, if the wind got you sideways with one hand holding on and the other starts slipping and the feeling is gone, and your train engine fire needs a new spark to catch it, and the wood's easy finding, but you're lazy to fetch it. And your sidewalk starts curling, and the street gets too long, and you start walking backwards, so you know that it's wrong, and lonesome comes up as down goes the day, and tomorrow's morning seems so far away, and you feel the reins from your pony are slipping, and your rope is a sliding 'cause your hands are dripping, and your sun decked desert and evergreen valleys turn to broken down slums and trash can alleys. And your sky cries water, and your drain pipes are pouring and the lightnings are flashing, and the thunders are crashing, and the windows are rattling and breaking, and the rooftops are shaking, and your whole world is slamming and banging. And your minutes of sun turn to hours of storm, and to yourself you sometimes say, I never knew it was going to be this way. Why didn't they tell me the day I was born? And you start getting chills, and you're jumping from sweat, and you're looking for something you ain't quite found yet. And you're knee deep in dark water with your hands in the air, and the whole world's watching with a window peak stare, and your good gal leaves, and she's long gone a flying, and your heart feels sick like fish when they're frying and your jackhammer falls from your hands to your feet, but you need it badly and it lays on the street, and your bell's banging loudly, but you can't hear its beat, and you think your ears might have been hurt, or your eyes have turned filthy from the sight binding dirt, and you figured you failed in yesterday's rush, and you were faked out and fooled while facing a four flush, and all the time you're holding three queens. It's making you mad, it's making you mean, like in the middle of Life magazine, bouncing around a pinball machine. And there's something on your mind that you want to be saying that somebody someplace ought to be hearing but it's trapped on your tongue, sealed in your head, and it bothers you badly when you're laying in bed. And no matter how you try, you just can't say it, and you're scared to your soul you just might forget it. And your eyes get sony from the tears in your head, and your pillows of feathers turn to blankets of lead, and the lion's mouth opens, and you're staring at his teeth, and his jaws start closing with you underneath, and you're flat on your belly with your hands tied behind, and you wish you'd never taken that last detour sign. You say to yourself, just what am I doing? On this road I'm walking, on this trail I'm turning on this curve I'm hanging, on this pathway I'm strolling, the space I'm taking, and this air I'm inhaling. Am I mixed up too much? Am I mixed up too hard? Why am I walking? Where am I running? What am I saying? What am I knowing on this guitar I'm playing? On this banjo I'm feeling, on this mandolin I'm strumming, in the song I'm singing, in the tune I'm humming, in the words that I'm thinking, in the words I'm writing. In this ocean of hours I'm all the time drinking. Who am I helping? What am I breaking? What am I giving? What am I taking? But you try with your whole soul best never to think these thoughts and never to let them kind of thoughts gain ground or make your heart pound. But then again, you know when they're around, just waiting for a chance to slip and drop down. 'Cause sometimes you hear 'em in the night time come creeping and you fear they might catch you sleeping. And you jump from your bed from the last chapter of dreaming and you can't remember for the best of your thinking if that was you in a dream that was screaming. And you know that's something special you're needing. You know there's no drug that'll do for the healing and no liquor in the land to stop your brain from bleeding. You need something special. You need something special, all right. You need a fast flying train on a tornado track to shoot you someplace and shoot you back. You need a cyclone wind on a steam engine howler that's been banging and booming and blowing forever that knows your troubles a hundred times over. You need a greyhound bus that don't bar no race, and won't laugh at your looks, your voice, or your face, and buying a number of bets in the book will be rolling long after the bubblegum craze. You need something to open up a new door to show you something you've seen before but overlooked a hundred times or more. You need something to open your eyes. You need something to make it known that it's you and no one else that owns that spot that you're standing, that space that you're sitting, that the world ain't got you beat. It ain't got you licked. It can't get you crazy no matter how many times you might get kicked. You need something special, all right? You need something special to give you hope. But hope's just a word that maybe you said, maybe you heard on some windy corner around a wide angle curve. But that's what you need, man, and you need it bad. And your trouble is you know it too good, 'cause you look and you start getting the chills, 'cause you can't find it on a dollar bill, and it ain't on Macy's windowsill and ain't on no rich kids roadmap, and ain't made in no fat kids fraternity house, and ain't made in no Hollywood wheat germ, and ain't on that dim lit stage or that half wit comedian on it, ranting and raving and taking your money, and you think it's funny. Now you can't find it neither in no nightclub, no yacht club, and it ain't in the seats of a supper club. And sure as hell you're bound to tell, no matter how hard you rub, you just ain't gonna find it on your ticket stub. No, it ain't in the rumors people are telling you, and ain't in the pimple lotion people are selling you, and ain't in the cardboard box house or down any movie star's blouse. And you can't find it on the golf course. And Uncle Remus can't tell you, and neither can Santa Claus. And ain't in the cream puff hairdo or cotton candy clothes. ain't in the dime store dummies and bubblegum goons. And ain't in the marshmallow noises of the chocolate cake voices that come knocking and tapping and Christmas rapping, saying, Ain't I pretty and ain't I cute? Look at my skin. Look at my skin shine. Look at my skin glow. Look at my skin laugh. Look at my skin cry when you can't even sense it they got any insides, these people so pretty in their ribbons and bows. Now you'll not now, no other day, find it on the doorsteps made of paper mache, and inside with the people made of molasses that every other day buy a new pair of sunglasses. And they in the 50 star generals and flipped out phonies who turn you in for a tenth of a penny, who breathe and burp and bend and crack, and before you can count from one to ten, do it all over again, but this time behind your back, my friend. The ones that wheel and deal and whirl and twirl and play games with each other in the sandbox world. You can't find it either in the no talent fools that run around gallant, make all the rules for the ones that got talent. ain't the ones that ain't got any talent but think they do and think they're fooling you. The ones that jump on the wagon just for a while because they know it's in style. To get their kicks, get out of it quick and make all kinds of money and chicks. And you yell to yourself and you throw down your hat saying, Christ, do I gotta be like that? Ain't there no one here that knows where I'm at? Ain't there no one here that knows how I feel? Good God Almighty, that stuff ain't real. No, but that ain't your game, it ain't your race. You can't hear your name, you can't see your face, you gotta look some other place. And where do you look for this hope that you're seeking? Where do you look for this lamp that's burning? Where do you look for this oil well gushing? Where do you look for this candle that's glowing? Where do you look for this hope that you know is there and out there somewhere? And your feet can only walk down two kinds of roads. Your eyes can only look through two kinds of windows. Your nose can only smell two kinds of hallways. You can touch and twist and turn two kinds of doorknobs. You can either go to the church of your choice or you go to Brooklyn State Hospital. You find God in the church of your choice. You find Woody Guthrie in Brooklyn State Hospital. And that's only my opinion. I may be right or wrong. You'll find them both in Grand Canyon, sundown. Evet, Last Thoughts on Woody Guthrie ee, hem e, Woody Guthrie'ye yazılmış bir e, teşekkür mektubu gibi e, bir şiir aslında hem de aynı zamanda Woody Guthrie ile ismi vedalaşma, vedalaşma gibi, E, ve e, epey uzun e, dediğimiz gibi yarı şiirdi e, müzik yoktu bir konserde 12 Nisan 63'te ilk icra etmiş bunu okumuş daha sonra 91 yılındaki bootleg e, kayıtları arasında da yer aldı. Ee, ve tabii bütün şiiri çeviremeyeceğiz. Hem zamanımız kalmadı hem de e, telef oluruz denersek burada ama e, sonunu biraz e, belki deneyebiliriz çevirmeyi. Diyor ki kısaca e, ve önünüzde iki kapı kolu vardır, iki kapı vardır. Ya seçtiğiniz kiliseye e, inanç yerine gidebilirsiniz veyahut e, Brooklyn Devlet Hastanesi'ne gidebilirsiniz. E, gittiğiniz e, inanç yerinde e, Tanrı'yı bulursunuz. E, gittiğiniz e, eğer Brooklyn Devlet Hastanesi'ne giderseniz de Woody Guthrie'yi orada bulursunuz. E, ve bu tüm bunlar benim fikrim olmasına rağmen ve yanılıyor olabilirim ama e, sanıyorum e, Büyük Kanyon'da güneş batımında her ikisini aynı anda bulabilirsiniz şeklinde bitiriyor. Epey etkileyici ve Bob Dylan için yapılan e, şair yakıştırmalarında doğrular nitelikte. Gerçi e, meşhur Marksist tarihçi Eric Hobsbawm'un buradaki sözlerini de anmadan geçmeyelim. Ee, kendisi Cosbone anılarında Bob Dylan'la ilgili şöyle bir ifade kullanmıştı. Ee, çok tembel ve kendi içine kapanık e, olmasaydı eğer e, potansiyel olarak büyük şair olabilirdi şeklinde. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bu tarz bir benzetmesi vardı. Evet bu arada aslında Bob Dylan'ın müzisyen kimliğinin ötesinde başka sanatçı kimlikleri olduğunu da söylemek lazım. Evet e, bir şair kimliği de e, en azından ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bir e, şiirle düz yazı şiir kitabı olarak çıkmış e, olan bir kitabı var. E, sergileri var resimlerinden e, oluşan. Ayrıca demir işçiliği e, de yapmış. Bunlar da sergilenmiş. Bunlardan daha uzunca bahsederiz. Fakat sahiden programın sonuna geliyoruz ve e, 1962'de çıkmış olan ilk albümü Bob Dylan'la başladık. 63'te The Free Will'in Bob Dylan'dan bahsettik. E, Ozan kimliğinin belki en e, kuvvetli şekilde e, ortaya çıktığı albüm 1964'te bir sonraki sene çıkmış olan üçüncü albüm The Times They Are Changing. E, ee, bizim e, jingle'ımızda kullandığımız parçanın da e, e, adı e, olan bu albümde de e, sahiden birbirinden güzel ve unutulmaz e, şarkılar var. Bu şarkıların hepsinden uzunca boylu bahsedeceğimizi umuyorum tekrar geri döndüğümüz zaman ama e, şimdi belki bu Ozan kimliğinin son kısmını anlatmak için kısaca bu e, albümden biraz bahsedelim ve bu albümden bir şarkıyla da aslında çıkışımızı yapacağız e, yaklaşık birkaç dakika sonra. William here, killed poor Hattie Carroll with a cane that he twirled around his diamond ring finger at a Baltimore hotel society gathering. Then the cops was called in, and his weapon took from him as they rode him in custody down to the station and booked Williams and Zinger for first degree murder. But you who philosophize disgrace and criticize all fears, take the rag away from your face. Now ain't the time for your tears. Williams and Zinger, who had 24 years owns a tobacco farm of 600 acres with rich, wealthy parents who provide and protect him in high office relations in the politics of Maryland reacted to his deed with a shrug of his shoulders and swear words and sneering and his tongue it was a snarling and in a matter of minutes on Bill was out walking. But you who philosophize disgrace and criticize fears, take the rag away from your face. Now ain't the time for your tears. Annie Carroll was a maid in the kitchen. She was 51 years old and gave birth to 10 children who carried the dishes and took out the garbage and never sat once at the head of the table and didn't even talk to the people at the table who just cleaned up all the food from the table and emptied the ashtrays on a whole other level. Got killed by a blow, lay slain by a cane that sailed through the air and came down through the room. Doomed and determined to destroy all the gentle, and she never done nothing to Williams and Zinger. And you who philosophize disgrace and criticize all fears, take the rag away from your face. Now ain't the time for your tears. In the courtroom of honor, the judge pounded his gavel to show that all's equal and that the courts are on the level and that the strings in the books ain't pulled and persuaded and that even the nobles get properly handled once that the cops have chased after and caught 'em and that the ladder of law has no top and no bottom. Stared at the person who killed for no reason, who just happened to be feeling that way without warning. And he spoke through his cloak, most deep and distinguished, and handed out strongly for penalty and repentance. Williams and Zenger with a six month sentence. Ah, but you who philosophize disgrace and criticize our fears, bury the rain deep in your face. For now's the time for your tears. Bob Dylan'ın Ocak 1964 yılında yayınlamış olduğu The Times They Are Changing albümünün 9. E, parçası olan Lonesome Death of Hattie Carroll'ı dinledik. E, Detayını şu anda girmeyeceğiz. Vaktimizde kalmadı ama parça genel olarak 1960'ların e, Amerika'da yaşanan ırkçılığına atıf yapan bir parça ve de bu Times They Are Changing'de Bob Dylan'ın sosyal olaylara değinen folk içerikli döneminin belki üçüncü ve sonuncu albümü. Sonraki albümlerde evet, devam ediyor. Ama e, tabii o net bir e, şey olmamakla, geçiş olmamakla beraber e, ya, o dönemi bireysel bir bireysele dönüyor. Tona dönüyor. Doğru ve şarkı belki Bob Dylan'ı protest hareketinin e, sesi yapan şarkılardan bir tanesi. Sahiden insanın içinde isyan duygusu uyandıran bir cinayetten e, bahsediyor. E, 24 yaşında şımarık genç bir e, beyaz adamın e, herkesin gözü önünde e, 51 yaşında e, siyah tenli bir garson kadını bastonuyla e, döverek öldürmesini ve yalnızca 6 ay ceza almasının hikayesi. Bu şarkıya döneriz. Fakat e, vaktimiz bitti. Bugünlük zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programının ikincisini tamamlamış olduk. E, Mahir Ilgaz, Altı Güzeldere ve ben Güven Güzeldere. E, programla ilgili duyuruları Twitter sayfamızdan zamanlar değişirken veya e, Dylan alt tire açık radyo etiketleriyle izleyebilirsiniz. Ayrıca Facebook'ta da bizi bulabilirsiniz. E, zamanlar değişirken .tumblr.com'dan da e, çeşitli materyallere ulaşmanız mümkün. Teknik Masa'da bize yardımcı olan Selahattin Çolak'a bu haftada teşekkür ediyoruz. Program destekçilerimiz Türel Onas ve Mehruz Akgül. E, ee, onlara da teşekkür ederiz. E, gelecek hafta Bob Dylan'ın bir sonraki e, müzik müzikal personasıyla ee, karşınızda olacağız.